Па сега ќе видиме повторно од перото на Елен Вајд, затоа што нема поубав начин за да навлезеш и денеска, ако спомна Јани, појасно не може да ти биде отколку кога ќе погледнеш во низините списи, кога ќе ќе ќе ќе видиш колку длабоко навлегува и не, не може а, оној искрен истражител да не каже дека ова не е вдахновано. Не може оној кој што и добре познава Библијата. Видиме ни самиот текст, тука се спомнуваат и стиховите, мислам ова е познат настан, но еве да се поучиме повторно како тоа во време на кризи, времето што доаѓа, да се соочиме и како би можеле успешно да се соочиме со джганот. Кој што джган, како во Христово време, кога му се судело, така и нам кога неправедно ќе бидеме осудени, кога ќе бидеме изведени пред лицето на правдата, пред нивната човечка правда, ќе си имаме работа всушност со гјаволот. Затоа што ќе видиме дека целата таа толпа, джганот, свиштениците, сите кои што викале расни го, расни го биле водени не од други, друг некој, туку лично од гјаволот. Имало тука еден куп демони. Минатиот пат видовме <clears throat> како кога Петар, Јаков и Јован, но и сите ученици, спиеле во времето кога требало да бидат будни, требало му а, била потребна подкрепа и на самиот Исус, затоа што бил во нашето слабо, грешно човечко тело, спиеле кога требало да бидат будни, па затоа реагирале онака како што реагирале во време на криза, кога Джганот дошел да го апси Христа на чело со Јуда, кој што нели ќе го бакне, а, и изреагирале несоодветно, за разлика од Исусе, кој што бил мирен, кроток, Петар и останатите, знаеме дека фателе физички да се пресметуваат за, само заради тоа што предходно не се подготвиле како што треба. И не само моментот на Гецимане и предходно. Знаете какви муабети воделе. Кај, колко ги сечал паметот да, да, да ги разбират оние пораки кои што Исус постојано ги упатувал, за да се подготват за кризата. Каде ги носеле мислите? Вечерва ќе видиме што се случувало во судницата на Пилот, И може би централна, централно место овде му припаѓа на самиот Пилат. Меѓутоа во Пилат може би ние самите може да се пронајдеме или пак преку него да научиме преку неговите постапки погрешни во случајов, да научиме како не треба да постапуваме. А од Христа ќе се научиме како треба во време на криза. Вели Христос стоел врзан како затвореник во судската сала на римскиот наместник Пилат, че ова откако бил осуден од страната на Синедрионот. И Кајава како правосвещеник го носат кај Пилата затоа што Пилат, како римски наместник, треба да ја потврди нивната осуда. И знаете, екзекуцијата ја вршиле римјани, морале тие да потврдат, затоа што Така бил редот. Бил обкружен со стража, а судската сала бргу се полнила со посматрачи. Ја се прашувам кои биле посматрачите, за тоа што, вероятно повеќе римјани, затоа што надвор веднаш до влезот, значи на судската сала на Пилат, се наоѓале судиите од Синедрионот, свештениците, поглаварите, старевшините и джганот. Се што било евреин, биле надвор. Зошто? Па не сакале да се осквернат, било паска, да влезат. Откако го осудил Исуса, ќе видиме подолу во текстот да не е трчам, Синедрионот дошол кај пилата, значи откако го осудил Исуса, Синедрионот дошол кај пилата да бара потврда за пресудата и незиното извршување. Нови еврейски службеници не сакале да влезат во римската судница, затоа што сметале дека не е соодветно тоа да го прават на празникот Пасха, затоа што така би се осквернале. е лицемерие? Кога Спасителот го вовеле во судската сала, Пилот него посматрал со пријателски поглед. Го разбудиле рано, човекот не се доспал, и знаете, однака може би сонлив и луд, што е сега? Навикнат да му носат некакви криминалци, станал и мислил, брго ќе си ја заврши работата. И повторно ќе се врати да се доодмори. Бил подготвен строго да постапува со затвореникот. Со најструк израз на лицето се свртел, да види каков човек треба да испита, поради кој толку рано морал да го прекине својот одмор. Знаел дека тоа мора да биде некој кој по желба на еврејските старешини мора да биде итно сослушан и казнет. Видите како тоа го правиле по итна постапка колко што може побрзо. И за време на часовите кога да не кажам скоро сите спијат, иако тоа веќе било, било рано се бајле, затоа што нормално судењето било неправедно, од почеток до крај. Пилат ги погледнал луѓето што го товарале, го обвинувале Исуса и тогаш неговиот испитувачки поглед запрал на Исуса. Сега одеднаш ке му се смени погледот. И вие внимавајте сега како држењето Христово или еве земете се самите вие како нашето држање, самите ние како нашето држање во иднина кога ќе бидеме во вакви некои слични ситуации, некои од нас ке бидат, може да поделува врз присутните. Во случајов, за оној кој што требало да го осудите кога му се задржал, кога му паднал погледот на Исуса, имал работа нели со различни злосторници, вели, но никогаш пред него не е изведен човек што носел обележе на таква добрина и благодарност. На неговото лице немало ниту трага на вина. Да е лицето, некојаш ја осликува вината. Никаков израз на страв, никаква дрскост или пакост, сосема смирен. Видел човек со благо и достоинствено држање, че што лице не носело обележе на злостовник, туку небесно обележе. Кога ќе си замислиме, еве, ако се сетиме на една од пораките на Хорс Милер, он, тој баш зборуваше, ако се сетите на оние неколку рочишта судења што ги имал, нели, каде што нели бил обвинуван, а, и нели, како кажа, биле три така ушто распоредени во некој период неговиот живот и на двете се борел да докажува дека е прав, па тоа лошо му се одразило, а на третото веќе ја научил лекцијата и си бил мирен, сталожен, воопшто не се ни трудил, како Исус, и многу по-добро поминал. И наистина, кога ќе ставите се во Божи раци, кога сигурността ви е во Бога, знаете, си го знаете односот со Бога, знаете дека вие а, кристално јасен и добар однос. И тогаш нека ве обвинуваат кои сакаат и колку сакаат. Власта, е, во случајот власта, Рим. Нека ви измислуваат било какви злодела, сепак ќе останете мирни. Значи, Христовиот изглед, вели, поволно влијал врз пилата. сами самиот негов изглед се разбудило оно што било најдобро во него. Внимавајте, само со вашето, вашето држање во такви едни ситуации, во кризни, во времено криз, на криза, вие може да го разбудите оно што е најдобро во другиот човек. Оно што може би спие долго време. Тој бил крут човек, познат по тоа, значи, како што читавме по, погоре, бргу ги извршувал, значи ги донесувал пресудите, си има работа со различни злосторници, така да тоа му станало еден вид на рутина, знаете. Но со Исуса е сега поинаку. И сега текстот вели дека чул за некој од неговите дела, чул дека Исус исцелувал. И сето тоа, кога го сумирал во својата глава и си рекол, решил од евреите да побара образложение за вината на овој затвореник. А евреите се надевале дека така брзо и гладко сето тоа ќе помене. Вопшто не се надевале дека Пилот ќе бара вакво нешто. Решил да бара образложение за вината. Каква вина има човекот? Кој е овој човек и зошто сте го довеле? Прашал. Како обвинување изнесувате против него? Евреите биле збунети Не очекувале вакво нешто. Знаејќи дека не можат да ги докажат своите обвинувања против Христа, не сакале јавно сослушување. Одговориле дека тој е измамник, наречен Исус од Назарет. Какво е ово, из, из, мислам, обвинување, само, как, кај се доказите? Пилот повторно прашал, какво обвинување поднесувате против овој човек? Просвечниците не одговорили неговото прашање, туку со зборови што го покажувале нивното незадоволство кажале. Внимавајте како се однесувале. Кога овој не би бил злосторник, не би ти го предале тебе. Значи, ти мора да ни веруваш на нас, ние сме го осудиле. Шо има да не прашуваш? Готово, само ти треба да потврдиш и крај. Кога членовите на Синедронот, народните а, прваци, доведуваат човек за кого сметаат дека заслужува смрт, зарем е потребно, потребно да прашаш за обвинување против него, ова е во превод, тоа што кажа. Се надевале дека ќе остава спечаток врз пилата со свеста за својата важност, наведувајќи го со тоа да го прифати нивното барање без спроведување на предходни суслушувања. Топло сакале да се потврди нивната пресуда, зашто знаеле дека народот како сведок на Христовите чудесни дела би можел да раскаже нешто и поинаку да бидат протолкувани нештата и да бидат фатени во, значи, во овие нивни лаги, што тие ги изнесувале. Свештеници сметале дека со помош на слабиот и колебли пивот го знаеле дека е таков и затоа рачунале и на тоа, на тој дел, дека без никакви потешкоти ќе може да го спроведат се тоа што го намислиле. Меѓутоа, кај овој затворник постоело нешто што го задржувало пилата да постапи така. Чи со сите други можеви, со повеќето правил така, но не со Исуса. Не се осмелувал да го стори тоа, проникнал во намерите на свештениците. Си спомнал како Исус неодамна го подигнал Лазар од мртвите, човек кој бил мртв веќе 4 дена, нели? Па решил пред да подпише смртна пресуда да дознае кои се обвинувањата против него и дали тие можат да се докажат. Докази. Ве молам докази. Со други збори. Ако вашиот суд е доволен, им рекол, зошто затвореникот сте го доволе кај мене тогаш? Земете го вие судите му според вашиот закон. Но, еврейските старишени свещеници знаеле дека тоа мора да биде потврдено и верифицирано од а, римските власти. Каква е вашата пресуда, и прашува Пилат. Смртна казна одговориле. И смртна казна без докази. Како да станува збрк, не знам зашто. Но според законот не смееме да, да погубиме ни еден човек. Веле, барале од пилата да го прифати нивниот збор за Христовата вина и да ја одобри нивната пресуда тие ќе ја земат одговорноста за резултатот. Пилат не бил праведен или совесен судија, внимавајте. Че вопшто не бил праведен или совесен. Но колку и да било да бил морално, морално слаб, одбил да го задоволи нивното барење. Тој нема да го осуди Исуса доека не се изнесе обвинувањето против него. Свештениците се збуниле, уште повеќе. Значи, Виделе дека својато лицемерство мора уште повешто да го скријат сега не смеа да дозволат да се види дека Христос е уопсен од верски причини. А што сакале да постигнат? Нели, ќе видиме подолу со оние лажни сведоци и трите лажни обвинувања. Па дека го буни народот, сака да ја сруши власта, работи против државата, значи политички виновник, политички причини треба да најдат. Што го интересира пилот ако они си имат некои верски расправи и таму? Значи, мораат се да прикажат така, за да изгледа дека Исус работел против обшите закони, тогаш може да биде казнат како политички виновник. Видите, не е нешто многу сменето ова наше време во кое што живееме од тогаш. Ај низ историјата. Луѓето се луѓе, такви се какви што се, без Господа се злобни, и во своите мисли, во своите намери, во своите постапки. Само неколку дена пред ова фарисеите се обиделе да го фатат Исуса, се кејавате со прашањето дали ни е дозволено на царот, на Цезарот да му даваме данок и, или не, и Христос многу досетливо им одговорил, и тоа во присуство на римјаните, им кажал, дајте му на царот царевото, на Божието, на Бога Божието. И затоа морале да најдат, да повикаат лажни сведоци. И обвинувањата биле следни. Установивме дека овој го буни народот, забранува да му се дава данок на царот, на предходното, кое што исто немало никакви докази, а за себе тврди дека е цар. Три обвинувања и секој од нив без основа. Свештениците го знаеле тоа, но биле готови да се послужат со криоклетство, само да ја остварат својата цел. Ништо нема да ги спречи. Ова им била златна прилика да се решат од Исуса, кој што им правил толку проблеми. Пилот ги прифатил нивите намери, не верувал дека кој ковал заговор против власта. Значи во тоа бил сигурен. Неговата блага и скромна појава била со, во целостна несообразност со обвинувањата. Пилот бил уверен дека е скован заговор да се уништи еден невин човек кој им застанал на пат на еврейските достоинственици. Сретувајки се кон Исуса, го прашал, дали си ти цар јудејски? Спасителот одговорил, ти велиш. И дојка зборувал, неговото лице засветлило како да го осветлил сноп на сончева светлина. Сеја овие тука позади, што биле нели надвор, Кајафа и останатите, кога го чуле ова, ти велиш, на прашањето дали си цар јудејски, го повикале пилата да посведочи дека Исус го признал злосторството за кое е обвинет. Со бучни повици, свештениците, книжениците и поглаварите барале тој да биде осуден на смрт. Можете, можете само да ја предпоставите, да ја, да доловите таа слика што се случувало таму. Повиците ги прифатила масата и настанала заглушена бучава. Пилот бил збунет, гледајќи дека Исус не им одговара на своите тужители, му, му вика на Исуса, зар ништо не одговараш? Гледај колку те обвинуваат, но Исус не одговорил ништо повеќе. Че Исус тука не се брани. А што е имал да им каже? Што можете да, да, да, да кажете на една буч, бучна толпа на луѓе? Знаете, она, како се вели, феноменот на толпата. Ви можете да бидете и најкроток или не знам како, фама отидете да на утакмица, еве да речеме, ако не на друго нешто, и со, со навивачи и пцовка ки ви излета, може би, и, и се. Ки се смените. Стојајќи зад пилата, значи зад пилата, видливо сите во судницата Христос ги чул навредите. Но, на сите лажни обвинувања не одговорил ниту еден збор. Колку често пати грешиме ние овде. Значи, ова станува збор за криза. Значи, ова, е ова се кризните мигови во неговиот живот. Да, тој донесол, донел одлука во Гециманија, меѓутоа, треба сега да заврши на крстот, достоинствено, онака како што треба, според Божиот план, А замисли се ние во какви наши ситуации, во секојдневниот живот може да се најдеме во нешто многу по-лесно, каде што, не знам, некој нешто ќе каже за наши или ќе ми и готово. Нешто не, задр... не го задржуваме зборот, туку лавина на зборови може да полетаат од нашата уста. Неговото држање јасно покажувало дека е невин, самото негово држање кој што имало делување на пилат, како што видовме, и веројатно не само на пилат. Постојано стоел пред жестината на брановите што удирали околу него. Силните бранови на гневот изделало како да се издигнуваат се повисоко и повисоко, како бранови на бесен океан, и се разбивале околу него, но него допираат. Среде до тоа беснило, тој е мирен и спокоен, сигурен во Господа. Стоел молкум но неговото молчење било речито. Па нешто слично денеска, нели, Јан избруваше и за Павле. Значи, стоел молкум, но неговото молчење било речито. Многу збрувал неговото молчење. Било како светлина што светлил внатрешността внатрешноста на човекот и ја осветлува света личност. И до сега го гледам, еве, најповеќе држењето на Исуса и маката што има Пилат, Пилат сваќа дека станал збор за завера и сега се обидува да најде начин како да го ослободи. Додека го посматрал Исуса како безвозврат ги поднесува на вредите и смевањата, почувствувал дека Исус не може да биде толку неправеден и нечесен, како што биле тоа бучните свештеници. Надевајки се дека од него ќе ја дознае вистината и да ја избегне бркотијата на толпата, Пилат се го повел на страна приватно и да го праша дали си ти цар јудејски. Исус не одговара директно на ова прашање. Знаел дека Светиот Дух се бори со пилата. Многу добро знаел што се случува со пилата. Па му дал можност да го изрази своето уверување. И многу мудро се изведал Многу мудро ќе го каже следното. Го прашува, го кажуваш ли тоа само од себе, значи дали прашањето потекнува од самиот тебе, или пак затоа што тоа го кажаа другите за мене. Со други зборови, дали ова пилотово прашање го покренале обвинувањата на свештениците, или желбата да прими светлина од Христа, да ја дознае вистината. Пилот го разбрал Христовото навестување, но во неговото срце – се појавила гордост. Е, колкав проблем е гордост. Мнозина нема да бидат спасени токму заради таа гордост. Било сведочен, го допрел Духот Свети, го разбрал навестувањето, го разбрал прашањето, но гордост. Не сакал да го признае осведочувањето што го оптоварувало. Зар сум јас еврен му вели? Твојот народ и поглаварите свештеничките предадува во моји раце, што си сторил? Кажува што си сторил. И вели се стрелен вајт. Златната прилика за пилата поминала, но сепак Исус не го оставил без уште поголема светлина. Уште се труди. Кокава е таа борба, значи, за спасение на една душа. Иако не е одговорил директно на прашањето на пилата, јасно ја изнел својата задача. Отворено му рекол на пилата дека тој не сака земен престол. И дали која му кажува, царството моје не му припаѓа на овој свет, не е од овој свет. Кога било од овој свет, би дошле сите мои дворјани, што вели овде, би се бореле да не бидам предаден на јудејците. Но царството моје не е од овде. И што му вели на пилата, а, тогаш му вели пилот нему, значи ти си цар. А Исус му одговара, добро велиш, јас сум цар. Јас за тоа сум се родил и за тоа сум дошол на светот да сведочам за вистината. Секој што е пријател на вистината го слуша мојот глас. И пилот сака да дознае што е вистината. Значи, веќе по муаветот се гледа, <clears throat> сака да дознае уште повеќе за вистината, за Словото кое што ослободува. Но, што? Прашал и него дочекал одговорот. Зошто? Зато што веќе почнал да попушта и попуштил на толпата. Гневните гласови што се чуле однадвор го подсетиле на обврските во тој час. Замисли си како да се тргнале настрана, почнале да разговараат очи во очи и како да се отргнало таа реалност, затоа некојаш не сметаат како забегани нас, затоа што како да не сме дел од таа реалност. Живееме во таа реалност, меѓутоа имаме однос со Господа. И некојаш може би им наликуваме на другите, ете така, како малку чудни. И сега одеднаш како да повторно се враќа он во реалноста и чекаме, јас тука сум за да судам да завршам работата. Што правам сега со овој джиган? Но зашто? Затоа што му е бит, битен гласот нивни. Зошто свештениците бушно барале брзо действување, брзо действување, брза осуда. Тоа најчесто се прави кога станува збор значи, за нефер судења, тоа треба брзински онака да помине и никој не видел, не чул крај. излегувајќи пред евреите, решително објавил, јас не наоѓам никаква вина кај него. Неколку пати кутриот Пилат го прави тоа. И не, како може, што, што да најде вина? Овие не кажуваат докази, го гледа Исуса, ништо не може да види. Овие зборови на незнабожечкиот судија се остар укор, укор за лукавството и лицемерството на израелските поглавари кои го обвинувале Спасителот Кога го чуле тоа свештениците и старешините од пилата, нивното разочарување и без биле бескрајни. Се викаат, сега ќе ја испуштиме приликата. Одам на ковале заговор и ја чекале оваа прилика. Кога виделе дека Исус би можел да биде ослободен, биле подготвени да го раскинат на парчиња. Тоа е разулавена толпа, подпомогната и засилена од силите на злото, од демоните, Тоа се луѓе кои што ја преминале границата. Не можете да очекувате нешто попаметно. Гласно го винувале пилата и му се заканувале дека ќе го тужат кај римската влада. Го винувале дека одбива да го осуди Исуса, кој според нивното тврдење се дигнал против Цезаро. Е, сега тука ќе почне да работи оној дел од пилата. Да почне да се тресе, да, да размислува за својата позиција и така натаму. Веле во тој час Пилат не помислувал да го осуди Исуса. Знаел дека евреите го обвинувале од омраза и од предрасуди. Јасно му е, тој дел му е јасен. Знаел што му е должност од друга страна, нели? Правдата барала Христос веднаш да биде ослободен. Но Пилат се плашал од лошото настроение на народот. Што понатаму? Ако одбие да им го предаде Исуса во раце, ке се дигне бунт а тој се плашат да се соочи со него. Ке слушнат во Рим, што правиш ти тамо, што се случува кај тебе? А веќе бил на око. Кога... и заради тоа, кога слушнал дека Христос е од Галилеја, па решил да го прати кај Ирода. Е сега, да не се задржувам многу кај Ирода, меѓутоа ќе спомнам еден момент, еднаш држав проповед за кое што Коце често <laughs> пати ме подсетува, кое што се викаше кога Господ молчи, или кога Бог молчи. И меѓу другото, тоа е ситуацијата со Ирод. Кај што нели Ирод ќе му донеси болно луѓе, сакајќи да го натера да направи чудо и на тој начин да му помогне овој да го ослободи. Но Исус тоа нема да го направи. И што не направил нешто за, за своја корист. Се што правил, правил по Божја воля, пред се и за, за корист на другите, пред се за осведочување и спасение. И ова е клучното што би сакал да обрнем внимание во врска со Ирод, затоа што нема многу време и ќе завршим после со Пилат. Христос цело време молчи. Тоа неверојатно го изнервирало Ирода. Значи, подобро би Е, вели, за суетниот и горделив цар, отворениот укор би бил помалку навредлив отколку такво неуважување неговата личност. Тој тоа така го сватил неговата гордост, неговата позиција, зошто воопшто не кажува ништо. И повторно вели на Лутен му се закал на Исуса, кој се уште стоел а, неподвижен и молчалив. И сега ова е за мене многу битно. Христос можел да му каже на Ирода такви зборови, што би, би, би му ги пробиле ушите на овој закоравен цар. Можел да ги исполни со страф и со трепет, прикажувајќи му ги сите беззаконија, на неговиот живот и стравотијата на казната што му се приближувала. Но со своето молчење Христос му упатил најстрог укор. Внимавајте сега. Ирод ја отфрлил вистината што ја изложил најголемиот меѓу пророците. На кого се мисли? На Јован Крстител. Дури, нели, и одговорен за неговата смрт. Тој мислил, меѓу другото, тој мислил дека ослободувајќи Исуса, дека ќе се испере, нели, од и од тој свој греф, Значи, Ирод ја отфрлил вистината што ја изложил најголемиот меѓу пророците и затоа не требало да добие никаква друга вест. Не знам дали ја свакеме сериозноста на новија зборови. Кој во наше време е слика на Јован Крстител? Елена Вајд. Тој е најважниот пророк за наше време сме зборувале, нели, околу она, меѓу друго, нели, кризата што ја зафаќа нашата црква, меѓу другото, опфаќа и отфрлање на списти на Елен Вајт. И тоа се повлекува и понатаму други последици, на кои што и денеска стана збор, дел од нив и така. Вие да ја отфрлите Елен Вајт и да ја тргнете Елен Вајт, па тогаш сте изгубиле многу. Тогаш не сте поинакви од останатите, останатите од протестантски свет. Но, внимавайте, како што стои и за Ирода, тоа стои и за денешните адвентисти, ќе кажем, кои што ја отфрлаат вистината изложена преку денешниот пророк. Веста, тоа ангелската вест, пораката за наше време доаѓа преку Елен Вајд, нормално, преку Библијата, пред се, не бидам сватен погрешно, но Елен Вајд е пророкот за наше време. Тие што ја отфрлаат вистината на Елен Вајт, јас во превод ки си земам за право да кажам, не заслужуваат никаква друга вест. И може и нема да добијат никаква друга вест. Па јас не знам, еве, затоа и читам од Духот на пророќството, поиздробено, поедноставно здравје, значи. Да свати и мало дете. И што уште повеќе од тоа? Небесното величество за него немало ни еден збор, И Замислите во која опасност се а, доведуваме ако ја отфрламе Елен Вајт незините совети во секој поглед. Небото за нас нема повеќе ништо што да ни каже. Јас тоа така го сваќам. Оно што било Јован Крстител за тоа време, значи човекот, пророкот, најголемиот, меѓу пророците, како што стои во Библијата, го подготвувал патот за првото Христово дајање. А Елен Вајд го подготвува патот и го подготвува народот за второто Христово дајање. И незените списи, совети и така натаму. Ирод потемнал од гнев, овде се вели. Да скратиме, го Да, е, ова ќе опрошта, Мирот бил осведочен, неговото срце стврнато со греф, го осветлувале последните зраци на милост. Чувствувал дека тоа не е обичен човек. Значи и тој бил осведочен, како и Пилат. Зашто низ човечката природа засветлила божествената природа. Во часот доека Христос бил обкружен со исмевачи, со прелюбници, со убийци, Ирод чувствувал дека го посматра Бога на неговиот престол и окоравен како што бил, не се осмило да ја потврди Христовата пресуда. Сакал да се ослободи и тој, исто како и Пилат, од страшната одговорност, Исус ле да го испрати назад кон Пилат. Се уште имале некое чувство, некое осет, се уште ги, ги допирал Духот Свети. А замислете си, кога целосно ќе се повлече Духот Свети. Како што прочитавме спремни да те растргнат. Јас не прочитав еден дел, исто кај Иро да се случува тоа. Да. Еве овој дел. Исто драматичен. Му вели Ирод. Ако си измамник, смртта од нивните раце е единственото што го заслужуваш. Ако си Божи син, ослободи се така што ќе сториш некое чудо. Само што ги изговорил овие зборови, толпата се устремила на Христа. Како диви зверови се нафрлиле на пленот. Исусе го влекле на сите страни. А Ирод му се придружил на джганот, сакајќи да го понижи Божиот син. И ако не биле римските војници, тука ќе завршил Исус. Растргнат среде толпата, гневната толпа. Вели, ако не биле римските војници, него и не би посредувале, не би ја одбиле гневната толпа, спасителот би го раскинале на парчиме. Замислите. Сеја доаја го вракеат пак кај пилат и пилат е разочаран. Што да прави сеја со него? И повторно ги повикува да ги изнесат обвинувањата против него. Еве и Ирод не нашол кај него вина, кој што е припадник на неговиот народ, и тој не нашол кај него ништо што заслужува смрт. Значи, ќе го па рекол пилот, па ќе го пуштам. Па нели не навалјаш вина никаква кај него? Ите така, како постепено, полека, но човекот попушта под притисокот на толпата, на джганот во кризата. Иако бил јасно осведочен. Овде Пилат ја покажал својата слабост, извивил дека Исус е невин, но сепак бил готов да го изнатепа за да ги смири неговите тужители. мислал дека така ќе ги смири. Бил готов да ја жртвува правдата и началото за да се спогоди со джганот. Да се спогодите со джганот, кој христијанин може да се спогоди со овој джган надвор? дали воопшто може да дојде до тоа нешто? Зашто ќе се спогодувате? Тоа го довело во неповолна положба. Толпа се се подпрела врз неговата нерешителност и уште по неумрно го барала животот на заробениот. Виделе колко е нерешителен, виделе колко е... Ајде да не искористам некој израз, од Макеве асоцијава некој, виделе колку е лесен. Ајде. Да, и тоа. Кога пилот веднаш решително би застанал, кога решително би застанал, видите, значи во тие кризни времења, во, и во наше време потребни се решителни чекори, решителни одлуки. Нема тука веќе се решава за живот и за смрт, за нашата судбина вечна. Значи, кога решително би застанал, одбивајќи да го осуди човекот за кого устанува дека е невин, би го прекинал судбоносниот синджир, што ќе го држи окуван во грижа на совест и во вина се доека ќе биде жив. И знаете дека и како ќе заврши, како бетно ќе заврши, поради таа вина на совест. Меѓутоа, Пилат се повеќе се оглушувал за глас, на гласот на својата совест. Нашел изговор да не суди според правдата и правичноста, па сега се нашол скоро безпомошен во раците на свештениците и поглаварите. Ова колебање и нерешителност ја потврдили неговата пропаст. Затоа на Господа му се потребни луѓе кои што нема ни да се продадат, ни да се купат. Значи се цврсти до начелата, се држат до вистината, како и магнетната игла на поло. Значи секојаш кон север. Како сакате вратите. И вика, дури небото да се сруши, тие остануваат цврсти. Но овде небото не се срушува, меѓутоа било драматично, навистина, джган. Бараат смртна пресуда. изгора на тоа добива писмо од својата жена. Знаете ли што видела неговата жена? Ги видела сите настани, што се случувале, што ќе се случуваат, погубувањето негови, не само тоа, туку и кога Исус ќе дојде на бел облак во слава. Сето тоа го видела пилотовата жена и било прикажано. И ќе му го донесат писмото, ќе прочита, пребледнел, кој го прочитал и тоа. Бил збунет со своите противречни чувства, вик. во неговата нерешителност свещениците и поглаварите уште повеќе го распалувале народот. Пилот бил присилен да действува. Сега се сетил за еден обичај што можел да му послужи за Христово ослободување, знаете, за време на Паска, па им го прикажал Варава, од една страна, од друга страна Христа, мислејајќи дека така ќе разбуди некакво сочувство кај нив, која ќе го видат контрастот, разликата меѓу овој окор, окоравен злосторник и Исус. тоа нема шанси. Какво сочувство? Ти си сполните со демони. Кого да ви го пуштам? Варава пушти ни го. Одговорот на джганот одекнал како рикање на диви зверови. Пуштени го варава. Извикот варава, варава, станало се погласен и по, понагласен. Мислики дека народот не го разбрал неговото прашање, Пилот пак прашал, сакате ли да ви го пуштам царот јудејски? И да тие повторно повикале, погуби го овој, а пуштени го варава. А што да сторам со Исуса наречен Христос? Прашува Пилот. Повторно разбрнетото мношто почнало да зајува слично на лоши духови. Среде мноштото се наоѓало, се наоѓале вистински демони во човечки облик. И што може да се очекува друго осен одговорот? Нека биде распнат. Распни го. Пилат се вознемирил. Неверојатна борба се случува на значи, чекај него. Знае дека е невин. Сака да го пушти. Па попуштил, рекол, ајде ќе го изнатепам. Па сега прави разноразни обиди, ајде му текнало за ова идеја со врава. Не, не оди ни тоа. Не помислува воопшто дека ќе дојде до ваква ситуација. Веројатно никој што не му се случило во неговата кариера. Се повлекол без изра, израчу. Без да го без израчувањето на овој невин човек, без да им го предаде. Не знам што сака да каже, се повлекол пред А се повлекол пред израчувањето на овој невин човек и го предал на најсрамна и најсвирепа смрт што може да се досуди. Кога завивањето престанало, се свртел кон народот и рекол, а какво зло сторил, повторно бара докази, се уште пилат, се бори. Но случајот отишел премногу далеко. Веќе немал контрола. Неколку пати читавме. Бил збркан, се збркало целата ситуација. За да не бидеме збркани, уште ден денеска треба да имаме цврсти ставови, цврсто подпрени на Господа, ништо нема да може да не поколеба и да не збрка. Кога завивањето престанало да се свртел кон народ и реколо какво зло сторил, но случајот што премногу далеку за да се уважат доказите. Она што го сакале не било доказ за Христовата невиност, туку негова осуда. По секоја цена. Се уште се обидува да се спаси. И по трет пат вели какво зло сторил. Јас не најдов ништо што заслужува смрт. Значи ќе го изнате па ќе опуштам. Веќе самото навестување за неговото ослободување десеткратно го зголемило гневот на народот. Распни го, распни го. Уште погневни. И пилат се по-нерешителен и по-нерешителен станало. И ова, што ви го навестив уште на самиот почеток, вели Елен Вајца, таната, го предводил свирепиот джиган во неговото малтретирање на Спасителот, лично сатаната. И видите колку бил бесен. <clears throat> Сатаната бил бесен затоа што видел дека сите овие малтретирање на кои што бил изложен Спасителот не изнудиле нико, ниту најмало мрморење од неговите усни. Видите која е целта на сатаната? ќе бидете обвинети за ништо и ќе гледа да од вас изнуди, не знам, гнев, било што, возвратно, возвратно некој збор. И со тоа може да ве сруши, и со тоа сосема да погрешна слика. Тоа кај Исус не му успеал. Иеко зел човечка природа на себе, значи Исус бил засилен со божествената сила и во ништо не се оддалечил од волјата на својот Отец. Ако ја твориме постојано Божјата воља, тоа ќе останеме до висината на задачата. уште малку. Откако рекле, нели, дека го сакаат варава, да биде пуштен Пилат бил вджашен. Немал вистинска представа за Христа и за неговата мисија, но, нема, но имал нејасна вера во Бога и во суштества повозвишени од човечкиот род. Мислата што порано поминала низ неговиот ум, сега добила поодреден облик. Се прашал дали пред него можеби не стои божествено суштество. Исто како и Ирод. Облечено во пурпурна облека, на подбив и кронисано со трно венец. Повторно оди во судската сала и го прашува Исуса, од каде си? затоа што му било јасно дека веројатно не, е, не е од тука, не е од земјата, не е овој Земјен иако е во наша природа. Но Исус нема одговорил. Видете, има полека, но сигурно Пилат се нашол во ситуацијата како и Ирод. Нема повеќе ништо што да му каже Исус. Кога тој се гледа по кој пат тргнал. Додека ој се интересирал, а што е вистина, а дали си цар, а Исус му кажува, меѓутоа, веќе се видел патот по кој што оди Пилат. Немало веќе што да му каже, нема на ништо. Спасителот слободно му зборувал на пилата, Спасителот слободно му зборувал на пилата, обисувајќи му е својата задача што имал како сведок за вистината. Пилат ја презрал светлината, ја злоупотребил високата судска положба, подложувајќи им ги своите начела и власт на барањата на джганот, попуштил на джганот. Исус за него затоа немал повеќе светлина огорчен од неговото молчење, исто како и Ирод. Пилат горделиво рекол, ја пропуштил шансата да се покае, сега веќе е гневен на такво, таквиот однос, мене не ми одговараш, му вели. Па ти знаеш дека јас имам власт да те ослободам и власт да те раснам. А што му вели Исус на тоа, ако не ти беше дадена власт од дозгоре? Немаше ништо. Ништо тоа да има и за жал Пилат ќе го предаде да биде распнат. Ки си ги измеја всушност раците нели предходно. Ти рече, еве, повторно, еве, не наоѓам никаква вина, вината нека падне врз ваша глава. Значи, ваш изборот, но дали останал невин Пилат? Па во него била власта, мислам. Дали како што сами откажува. Можел да не го осуди, можел да го ослободи, но попуштил на джганот. Видите, многу лесно можеме да попуштиме на джганот. Ако се секавате цела една серија, држев лани, која беше тоа, па може и ова година беше, која зборувавме за последното време, за Ноевото време. И тогаш имало еден збеснат джган. Го исмевале, го правиле лут и така натаму. Треба да бидеме спремни и сами, ако е потребно да стоиме на страната на вистината наспроти целиот тој джгам. И навреди, и осуди, и што ти се не. Зато што колку повеќе ја држиме онаа линија на моралот, а светот станува таков како што станува, ние се повеќе бидеме на удар. Го сакале тоа или не? Уште еднаш Пилот попуштил пред барањето на джганот. Побргу предал Исуса да биде распад, околку да се изложи на опасност да ја загуби својата положба. Но наспроти неговата предпазливост, подосна го снашнал токму она од што се плашал. Одземени му се почистите, бил отфрлен од својата висока положба и измачувал од грижата на совест и со повредена гордост, набргу по разпнувањето ставил крај на својот живот. И точка на својата судбина – бил близу. Така наградата на сите оние кои што прават компромис со гревот, ќе биде само жалост и пропаст. Некој пат на човекот му изгледа прав, а на крај води кон смрт. Ите денеска се повеќе и повеќе се појавуваат луѓе кои што се прават мудри помудри од Бога и сметаат дека може и вака, може и така, може и инаку, па не е тоа ништо, и прават при тоа компромис со гревот, тоа. И патот им изгледа прав. Но гревот е грев. Дали ваков или онаков, гревот е грев и води во пропаст. Нека Господ не чува од таков крај, од таква завршница. Господ не сака сите нас спасени, не сака сите нас со цврста вера, целосно предадени и да се задржиме како такви. Тоа е моја желба и молитва. Нека моја слава нему. Амин.